cai, cai, cai, caiu. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Cacabunda, cacabunda, cacabunda, bunda, na pica, vai na rola menina. desse jeito gostoso que me fascina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. Cai, cai, cai, cai, Cai, caiu. na pica, vai na rola menina. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Caca bunda, caca bunda, caca na pica, vai na rola menina. desse jeito gostoso que me fascina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Cacabunda na pica, vai na rola menina. Cai, cai, cai, cai, caiu, caiu, caiu. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai,